A oni koji pričaju da nema Jugoslavije, nije tačno, to je živa laž, to je propaganda, to su lopov do lopova, to se najelo, napilo, samo seru, seru prde. prde. E, svakog petka tačno u ponoć, a repriza nedeljom od 10 sati ujutru emisija The Knjige. Samo seru, seru, prdelje. I ovaj budala, šta će sve s njima biti, majko rođena moja, sve će to otići u tri pide matre svoje. Ajde, ah! ajde, diže više te reglere. <laughs> Evo, e, ulaširi voz. Kumin, te Boga ne izvodi. Gorane. Što kašliš po mene? Gorane. Okreni se po gorane. Gorane. Sat, nije sat. 45 minuta ja šedim ovdje. I ja 45. I ja. Nije više, sat. A Turo. ko ti je kriv kad smo morali ovo da radimo? Ajde, nek se, Nećemo vam reći, dragi slušalci, zbog čega smo došli, ali smo... Ali će oni vidjeti. Ali će oni vidjeti sad vremena ono- smo došli ranije. I, I mislili smo se deset puta da krenemo emisiju po ure ranije, pa da je završeno po ure kasnije, po ure, kasnije, po ure kasnije. kasnije. Da radimo duže sat i po vremena. Ali onda vidim da bismo glupost napravili. Pa, bi... I, trebali bismo, danas je rođendan organizacije The Books of Već Već bio, evo, četvrtak. The Books of Knjige. Tu četvrtak. Dobro, tak. nismo mogli da ga čestitamo. I u ime treba zafaliti na poklonima, posebno na ovom divnom poklonu Eh, koje nam je poslala Pipi. Merci, merci Boku. Koja je donijela dva poštara. Dva poštara su ovo samo da znaš. Samo ovaj... mi nije ovaj. jasno jedna stvar. Don, donijeli ste vino, niti imamo otvarača, niti čaša. Ne. Bajaderu i kokain. Ja to praktično... Eh, A s čim taj kokain otvorio? O, Da on ima to rač, da plaš. Za kokaina, to rač za kokain. Ali stvarno imamo ono za, za vino. Mislim, ovo je jedno, jedan ne, nekorektan djec. Donosi se vidi na bez otvarača. Probit ćemo ga prstom. Jer vjerovatno ste bili sigurni da nemamo otvarač ovaj za Sad, vino. Mi treba da gledamo vino, da nam oči ispadaju ovdje. A fino je, a fino je lijepo. Pa fino a veliki lijepo. je praznik. Veliki je praznik. Koliko smo napunili godina, ne znači nama i ovome, i ovome auditoriju. Ovome lijepome svijetu. Ja praktično čini mi se 20 godina da, radi. da radimo, a slavimo da Buksovni dan The Books of Fear više, više se radi. Bogom, ja mislim da radimo preko 30 godina. Možda Oko 30 godina. godina. Jednako će nam zafalit kada radimo 30 ili jednu godinu. A ne, A za pa, koga mi ovo radimo? Za koga mi ovo radimo? znali me jedno. Jesmo li se dogovarali kad smo počinjali za koga ćemo da radimo? Radi riba. Je li tako to pisalo u statutu? ali to je propalo. Pisalo u statutu, radi se, radi riba. Neko je treba da uči da svira gitaru, to sam ja bio. Yes. Ti si treba da glumiš. Yes. Gaj e, treba da, da piše gore. I da piše gore. I, da I dan danas to radi. Zonio je ono, skateboard onaj. Ali to je propalo. I sad statut dalje stoji isti. Mi nismo minjali nikakva strateška dokumenta organizacije. Pa nismo, nismo imali ni razlog. Jer je išlo dobro. Mi, mi smo kao Englezi. Budale. Imamo tu istoriju nekako. Hoćemo li slaviti stop, stop tu godišnjicu organizacije da buksam se to me živo interesuje. Ma jes, ali vidiš, ljudi poneko se sjeti pa donese poklon lijepo, ne mora to da bude ni vino, ni čokoladice. Ne, ne, ne. ne. Kutona, lijepo, ne, može, može, i kuton da donese, može malu bočicu praznu. Kuton je strašna riječ, sigurno, to niko ne zove. Ne, lijepi čep. Ali kuton, baš dobra riječ. Beđ, ima li Beđevi da buksu o knjigu? E, nema, bilo je to neke sjećaj. To smo mi trebali da napravimo. E, mi smo radili... Da ne bismo zaboravili, znači, dragi slušalci, ove godine radimo naše kalendare no, e, za sljedeću godinu, znači, za 2010. godinu. s kalendarom. Opet smo zakasnili. Smo li zakasnili, zovanje sa kalendarom? A kako mi smo e? propagani, eh? materijalno smo zakasnili. A, a čemu mi razmišljamo? Kako mi se to sad uzima? Gdje se uzima? Sad ljudi uzimaju? Tu, ali treba li prvo da se skidaš, da se slikaš? A dobro, ali nama će to ljudi završiti. Da vidiš kako nas vole se. Strašno nas vole. S jednom bajaderom, od nas. tam možemo 40 godina ovako. Ide! Gdje idem, polak! Zato vam ljubav idem. Ide, ne mogu više, pa petroleum neka me minja, a ja ću mu šapćati. Ne umije petrol da radi. Oni mu šapćati. Hoću, ja sam to mislio da mu šapćemo tu, da ne idem. Ne radi, ima šarđi fore, a on ne, ne umije. Ne umije, on da radi. Ajde, Petrule. On bi da radi, njemu ga srce skini nije. Skini se, skini se, Petrule. Uzmi to pivo, pospi se pivo. Ajde, vidimo kako ti izbida ovo leži, kad stavi slušalice. Stavi te slušalice. Ajde sad, pričaj. To, to. Zašli Šta je bilo na ovoj lešoj lepoj Crnogori? To je prvi 20 minuta našeg programa. Ovoga puta ćemo iskoristiti više, jer ništa nije bilo. Pazi ti kako laže onaj zatopak. Koji je? Ona je glavni, ja Kukar. Hofskeferom naslednik. Ali poša je e, ja de Hofskefer. Neka, brate, nisam niko moga... Ali oni ćete li mi reći nešto? Što mislite ti ljudi što ima po pet imena? Što će im po pet imena? Ne znam. Ja de Hofskefer. Mislim se zove... Duško. Duško ili Đuro ili... Zamisli, ja de Hofskefer. Da, to su gluposti, strašno. Znači, to mi je nenormalno, poštujem sve one hlađeni, ne? Ne znam. Ne, Van Rijn. Majster. Ne, ne, to, to je nenormalno. Rembrandt Radunović. Da pa ti si imao onoga Kjerke govora velikoga filozofa. Kako nisam. Znaš kako, što je to u prevodu? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Crkveno groblje. Crkveno groblje je prevod. Kjerke je bio dobar, Boga Dobar, dobar. Dobar, dobar. Sve to vidiš, no, jer nije on danas bio, ne? Ja mislim da, ili danas je Norvežan. Ma kako god hoće. Poštovani slušalci, govorim sad u moje ime. Baš pa, mi se ne radi. Počeo pa, sam da pričam o ome iz nekada. Pa samo ne sam da ćemo da krenemo sa virusima, jer to je prvo. Ne radi mi se, spava mi se. A ne moj sad, ja sam pričao to tebi, pa idi izlazi. Izlazi. Spavam. A, da, to ti se spava. Mogu uzeti da se možda samo da krenem. Možeš, izlazi, izlazi, zapali cigar, neplaćeno, izlazi. Ajde, izlazi. Uzmi tu vodu i izlazi, ajde. Ajde, ne mogu vas ostaviti. Ajde, ajde, ako ćeš vrlo. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, Au, Ajde, ugasi ga, ne u mati, tebe stalno zvoni. Ne, zvoni ga mati, ovaj, zvoni, da si ga bačio. E. Bačio si ga, čovječe, ne može ba, pa luđe mi glava od ovoga. Nije moj, evo da nije moj. <laughs> Nije moj. Šta radi? Evo vas pozdravlja Dragan Anđušić. <laughs> evo, evo, pozdrav i se čestita. Dragan, ne pozdravim i tebe, ali radimo emisiju. Pa ja sam ga zamolio da ne šalje poruke, ali evo, posla mi je poruku. To ti sam kad rekao zašto... Svaka čast, sve najbolje pozdrav za cijelu familiju, ali nemojte više sva poruke. Opijanite se na čas... Zaboravim da stavim telefon tamo. Na čas je ovaj nasa slava i rođendan, pa se opijanite. U sošku za telefone. I te viruse te tako skinuti. Oaj, A pušti me s virusima, jebem li mu mate? nemoj da psuješ, čovječ. Ma, pušite me s virusima! Ti si počeo, ti si počeo da psuješ strašno, šta ti? Mora da ti kažem... Pazi, ovo slušaj, ovo pa, slušaj... Pa, slušaj, samo da kažem jednu stvar. Naša omladina draga. Šta se psihoza, virusi, virusi, virus? Što ćemo sad? Ne, hoću da kažem kako da se izliječimo, magare. Sjećaš se za vrijeme kolere, kako bi bilo? Sećaš se za vrijeme kugije, čekaj, vidiš ti kako riječ i kako riječ može da bude nagrada recimo imaš jedno prelijepo selo Vilus to je skoro ista riječ kao virus yes. ali Vilus je lijepo a virus je ruglo yes. eto Pa to si htio da kažem. To su te, to, to su te. Upravo Vi su to. Je to. Jer sada ti rečem, hoćemo li na viruse da idemo čuti? Jes. Ti bi rekao, a hoćemo li viruse da dobijemo? Ne. Ne, ne viš što ti je možda. Moramo, Gorane, da skrenemo pažnju ljudima koji moguće će da dobiju A što ćemo sad? Razumiješ. Ovo ljudi slušaju. A mi smo ti, evo nam ga preko puta čovjek koji je bio u krlju. I koji je htio da zarazi od djeta ljudi. Komu je pomogao? Komu je pomogao? A mi smo mu pomogli. Koga je izliječio? Koga smo sa zone, koga je izliječio? Gaju ga je izliječio. A komu je, komu je pelene preko koja kad se ja. posere Da plaće? Lično ja. Pa sa nema vlažnje, ima moram sa maguzu, guzu. čistit, razumiješ. Ja ti si mu dizao nogice, yes. a ja sam a u guzu čistio. pomoćnica, pa Pavelić je ga poslije krevao, mi smaži. Pavelić je ovo mas. Jes. A, to Pavelić je yes. yes. I onda... E, Anto Pavelić je strašno mas napravio. Pa ja za guzicu strašno. Kako? No, to što će što je tako, e, tako. Mi ga spasi smo Boga. Tako nismo. Pa ja se počne da plače u ponoć, hoće da jede. Hoće da jede. <laughs> Razumiješ, plače, ne može da priča. Pa ne znaš, boli ga stomak, jesu da grče, ili će da jede. Šta ti je zvonio? ne umije da reče. ne umije da e, reče. Pa ga podoji. Samo glavom. Gdje te boli zvonio? A on ne umije da reče. E, ali slabije vuka, podelo ga je grlo tada. E, slabije vuka uzbrdo. Jesi, <laughs> tačno <laughs> vidim da ga je podelo grlo. Gušio se uzbrdo. E, pazi ovo, u Cetinje epidemija. Znači, za to je Cetinja... Znaš, neko će da proglasi epidemiju, Milo Janković. Neće nam Milo Đukanović. Neće nam Milo Janković. Jer pazi u Cetinje, bolestan čovjek, temperaturu malu, a idem u školu, šta me stalo, ovo, ono, razumiješ, ili se izljubi. A ne mojte, dragi, moji cetinjani. A ne, pa drugo, ima ih dosta koji su zdravi, ali živoga straha su se razboljeli. Nema takvih, i ti. nema, takvih, mi smo ipak junaci, tamo je bio Ufman Dušić. Gdje je jedan? Na Cetinje. Kad? O, o Klevu Hmandušić. Oto zgo? Veliki junak, jedan bio Cetinje ne žive u... Evo ga iz Zonjo Kija. Hoćemo ga petrolevima da pospremi. Bježi i petrolevima. Da, došao mi, stavi to u džemper preko glave. Preko sirice. Znači, ovo nije za jebanci, a u koje gripe. No, brate, kad ste bolesni, sjedite doma igrajte Tetris ili gledajte Rekstra TV ima ono pijete nekakve čajeve nešto činite teško čovjek ima 40 temperaturu mislite eh, o Tetrisu jer bolje je tako jer se može desiti nas neko da nagradi evo ga zove opet kija a petroleo mu se ne drijeva <laughs> vidi ga kako gleda nije mu milo a kako će mu biti milo a to je ta jebena crnogorska solidarnost neće da napusti znači- a sa zonja štrcu i virusi znači 10 ljudi tu da kija on neće poći razumiješ ajde neće da misli sve u sebe. A može li misli sljedeća stvar? Ne, ne, ne, mislim može sljedeća. Može li misli sljedeća stvar? Ako neko kija put tebe, da ti odmah prihvatiš to i kijaš dalje. Ne, ne, te, ti da ga treba, ne, ne, ti treba da izdišeš. Kad vidiš da neko kija treba da puktiš da Ma duvare. nema pravila, ljudi, nema pravila. Kako možda, nema, nema pravila tako, protiv savjetu, ovoga. Ovo su, savjetu, su napravile dobro. industrija danas na grbi. Galenika. Galenika. Ja lično ću da predložim ovom stanovništvu, mojem stanovništvu u Crnoj Gori, Koje... Misliš, to je etnička grupa? Ne, ne, nego su svi u Crnoj Crnogoru, moj narod, da ne primaju vakcinu. Kraj. Znači, nema što. Bravo. Slažeš? Što se mene tiče, Nema se prima, ti, ti ga... O, o, o ti gore ne primi? Ne, ja, mali mi je postao. Što, što, ma, ja se... To ba, nema sajze, onako što smo činjeli, činjeli smo ono... Ne <laughs> ja, ne, ne ja. <laughs> Ne važe, to je bila robota. A pa dobro, primi to. Ostavi neka primi, nas troje neka ne primi. Ja ću je primiti ako mi reču što je unutra. Jer ja, kad no, pa, znaš, dobro, evo dobiš, ne, Jer ti pazi, moraš na onu čokoladu da imaš onu specifikaciju. 100 g lješnika, aha. Ja ću da poresem moju vakcinu u prodavnicu da je, da je, da je pravo onda da, da pišti na pi. I da vidim što, što će otkucat na, na, na mašinu. Ne, brate, no, treba popiti. Popiti ono, ka... Ka malo vode. Pa možda tako, pa ne da se Stjepanu. Pa ne biti, brate, te podu. Te podu. Na kraju je popiš kiši ništa. Tako, to, se čaj, to se čaj može popiti. To su ne ampule, samo što mora to direktno odide. Ko, ko ne trpi igle. Znači, može da je popije. Ovo sad ti da je reče, pa ćemo se vratiti na virus. Jeste li vidjeli, on nije dolazio pre deset dana iz NATO pakta? Ja, pa što ne ugasiš ta govna, on mi reći? Nemoj da psuješ, popa. Nemoj se to da radite, ono? ovo je emisija. Sad si pomenuo nekako tijelo koje izlazi iz tebe. Pa nije to psovka, yes, to je riječ, to je fekalija. Yes, yes, to... to, to, to, nije psovka, fekalija, ne može biti nikakva psovka. Znaš se što je psovka? Imam problem veliki u zgradu, ovdje e, uh, fekalija. Ozmijete veliku. U tvoj zgradu? Pozivam nadležne organe da mi <laughs> izađu ću u susreti Što ne ideš u emisiju Robin Hood? Boga mi ću morati. E, gleda sam si noć opet. Što se čini od komisije doktorske Treba A, te vidio ljude, sam, vidio sam. Malo. Treba stvarno te ljude Ero, da se fino dođu, da vidimo ko su ti ljudi, što čine. Za to neće da, da se dostaje. Hoćete da mi ko je predsjednik te komisije? E, e, ja znam ko je, neću ga sad pominjat. Za to i neću. Ali ću ga brzo pominjat. Pazi nešto, čovjek radi 40 godina. Plaća u zdravstveni fondu svaki mjesec i razboli se i treba neđe dide da se operiše i daju mu mudo da oprostiš znam takvih primjera nećeš ti ono a što je to ljudi a što je daj mu bar onda mu vrati pare što je 50.000 eura marak uplatio Sinoć si gleda ono emisiju? E, nije sam čitao, ali sam ruka, vidio dio. brate, neko ih je postavio tamo da oni što je pare koje ljudi plaćaju, koji uplaćuju i treba da se igraju sa životom nečim stvarno, nemojte da brukate sve doktore radi. A drugo ne bi bio tu komisiju, stvarno para nema, da ja određujem ko može, ko ne može. Vjerovatno je to, gdje ti dođe bolesni čovjek i ti ga gledaš i priče, ne, ne, ti nećeš. Nešto ne, sam ne, danas, ne, ne, nervo, nervozan sam danas. Dođi za deset dana. Ne, o, pa ajde, idi doma. Dođi za deset dana, ajde, ti ako bude živ. A, a pri tome je to para ovoga čovjeka. Kada su oni zaradili te pare, stvarno treba da se stide. No eto, vidjet će se neka šutra mi se pojave ovdje. U emisiju. U emisiju. Ajde, brate, neko Ko što ne, ne dolaze ti ljudi tamo. A drugo, pazi nešto. Ti si gledan tu emisiju, ne dolazi, niko nema. Ne, ne, neće se jave. neće su, se jave, su... komisija. U donje, ne. Nemaju uopšte potrebu da, da objašnjavaju bilo kome što. Ne, ne, a pazu. Ne, ne, to su genijalci. ne, je, ne, Znaš i ti kako su njih postavili tamo sad. Logično je, kad se radi o tim stvarima, da čovjek sve i da neko nema nekakvi, nekakvu... Ako je bolesan, dobro, naravno. Da znači, se i može nešto tu završiti ako već hoće, da, hoćeš da učiniš, da ga pošalješ neđe. A oni i ove što treba, neće, no su ih postavili da, da što manje ih puštaju. Pa vidiš da nemaš šanse da... da, da Nema, no kad neko umre, e onda ga pošaljite, stvarno. Neka si Darko, neka si svaka čast. Ne misli će Darko, naš glavni urednik, za njemu priča. Ne misli na njega, onda je drugi po, povećava bi platu. Opet godine. nešto pijuče, maknite mi to. Nije moj, nije moj. Da je dar, drugi, drugih, drugih smo mi... Još će se pričati o ovoj komisiji, stvarno, dok se ne vidi ko je tamo i što, zašto se zajebavaju s ljudima. Hoćete mi reći ovo? Bolest nema ljudima. Izgleda da smo pred vrata, na vratima raja, što bi rekli, ulazimo u NATO. Ajde pa više. Pa to hoću da ti kažem. Znači, ona je dolazio prije deset dana i reka je da nije došla, da ono ništa ne znači. Strašna fukara lagaje. A sad kao evo pri, a pitali mene ne Ne smiješ ti protiv NATO tako da pričaš da je ja, mogu te bombardovati. Jer oni tačno mogu da te lociraju i da ti bače u ranu. Mogu te bombardovati, da ti bače u ranu. Malo, malo na, na Srbiju i dijelom i na Crnu Goru i na Kosovo sipali. Da, da, da, da ne malo pospreme za jedno 50 sekund. A piđu, piđu, piđu, piđu. Znaš li zašto je to istorijski korak? Zato što Crna Gora konačno dobija atomsko oružje. Atomsko oružje dobija. Sad kad uđeš u NATO,

Pa jeftinije. Čuješ i bomba je da dolara. to se je ti no petar. Pa, Treba to bolje praviti. Bolje ti za novu godinu no bombe. petard. Bomba. Pa, bomba. Bombama fina. Djeci kupiš bombe. Čeka se, od čega se pravi dobra bomba. Od onih metala. To je pa se to pravi. zrna. Od onih zrna. Gože, zrzbare, no i unutra ono yes, barut. Jes, jes. Osigurač. Ono Osigurač. Ono je. Malo ono krpe i viri. Jes, jes. Zato je to jeftino. Ono je sve 50 centi. E, ne znaš šta se čini u moju crnu goru ali ovo stato paktom to mi se sviđa. Kako kada smo bili onda kad smo kretali da osvajamo tada ćemo imati avion sve i na nuklearno žanje, ono, onda ako nas ono. kona ljuti tamo u Irak možeš da bombarduješ isto bačaš u uranijum prodali smo nekakve helikoptere po 60.000 €. a gdje su ti pare od toga Ja ne znam, ti sa helikopter, to, su helikopteri u što se... To su helikopteri A6. U koje se ne može ulagati ništa. Dizel. A6, to su rekli A čekaj, mogu li ja, pošto je podmornica, to sam vidio, prodata 200.000. E, Kome je prodata? Koliko je moje od toj podmornice? 200.000 smo prodali prvo. Eura, ej. Dobro smo se dobro prvo. A podijeli to sa 600.000. Sa 650.000. Koliko je moje tu? 0,30. Znači 30 centi. Mene to niko da nije. Rđali, rđali onaj... Od more, rđa, svake, svake 20 godina, mora se oni za sundare, da, se <laughs> izvadi, da se izvadi, da se izvadi, da se izvadi, da se prekreće. Dobro, I što, što mi dobijamo ako uđemo u NATO, a izgleda nas neće, hoće li biti referendum? Ne, a, nema problema. Ti ćeš biti? Znači neće biti referendum. A doći, kako, neće. Kako neće? Ja treba 55% da se ne uđe. Da se ne uđe. E, da, bi, da se ne bi ušlo, treba da je 55% da se ne uđe. Hoće li dolaziti to iz Amerike, pa naši ljudi? Lipka će opet dolaziti, oni pjani, e, oni pjan, pardon, a onaj drugi, Tomaš, kako zove oni? Hajčinger, ne, Hajčinger, no, onaj, Lečak, Lip, la, Lajčak, koliko mi u glavu tijek političara iz Luđeka da mi je brate kaže ti Miroslav Lajčić Miroslav Lajčić da sve ja znam 70 poslanika crnogorskog parlamenta sad ne znam moga ga je čovjek probuditi u pol dana u polnoć kad je rođen što radi koliko ima gdje gdje se kreće se sad ne znam šta si pas bojem poslanika al Nema više, ne, nije su ta, prošla su ta pa vremena. Moj kovac nam je, su izbori, ja mislim da ovo ne, ne treba da se sluša moj kovac. Pa je zabranjeno slušanje Izborna tišina. Izborna šutnja. Ne smijemo onda prekršiti pravilu. Ne da je rečemo ko će pobijediti. A da znaš. Ja mislim, ne, smi, ne smijemo to pričati. Pa neće pobjediti, pa papa. Ne smijemo to, pa, kasnije li bi, kasnije li bi, uzeli bi nam plate, čuti. Hoćete li čekati da je takmiče? Reći ću takmiče da je PSSB u mrežu radio difuzno. Ne smiješ, brate. A ne moj se igrat. Ozbiljno. Bolje pominji genitalije. A ljudi izluđe me ovaj čovjek. Možeš ti ga možeš. Možeš je. Može ako kažeš DPS na prvo mjesto, onda može Nego psihološki... Nego takmiči se DPS. Evo, prvo znači, se ga pomenu. Znači takmiči ti... se SNP. psihološki. I treća grupa građana pod nazivom Lavović. Ljudima. Lavovi, lavovi pivo. Ti, ne dobro, Lavović moj Ti sad radiš propagandu. Ti sad propagandu radiš. Čim si pomenuo? Za DPS. I za DPS i za mlade Lavović. I za SMP? Ne za SMP nisi. A ko su mladi lavovi? Što e, je e, to? ne znam. Nisu mladi, no, ne znam. Ne, mladi. nego uh, moj... Stariji lavovi. E, sad ću ja da prekršim izbornu šutnu. Kad ste vi sad, evo. Ja nisam ne, ne, ne, ne, Pa će ti plate ubijat, pa ćeš... Radi mene deri. Pa ćeš struju plaćat. A što sad i moj kovac kao nešto će tu ubivat? Tu se lomi. Da, tu se lomi. umire, nemaju leba dedu. To je bilo crne gore. Tu se lomi. A što ti ti da prekršiš? Da kažem ko će pobijediti. Kodeks, hoćeš ko i kodeks da prekršiš. Ne mogu sam to da prekršiš. Ne ima više, onaj Bešić je pošao, on više neće. Naljutio se. Da, naljutio se, diga je nos i neće više da radi ankete. Ispravno. Nikakve. A što će da radi? Ne, ne, ga ga napadaju svi. Ne bi nija ono radio. Nija, nema para. A on tači isto tu, to isto kao onaj pisac, što je neće da reče da izbanjam. Ono je odušao. Ko, Ne, ne, nego ovaj naš kovač, ne znam je li ne. Nije nišu nacionalnosti. Nišu kovač. Ne znam jesam li odakle. Nemojte to da me pitate brate, da uzme malo iz Crne Gore, malo iz Hrvatske, malo iz Bosne, razumiješ, on je... Treba sljedeći put dođe šikama na panung. E, ako si iz Crne Gore, onda si iz Crne Gore, ako nije si, nema nikakvih problem. Pušti ti njega gaj, rekao, ne, ima pravo, ima pravo, to je ruž, To je ruž. Nije ruž. Pa nije Jest, ruž. Jeste. Nije ruž. Jeste. Taži koliko je Doris Dragović mara probleme što je pjala tu za novu godinu? E? Pa može li on imat problema? Mala veliki je problem uzela 50.000 eura. To je bilo prije 10-15 godina. Nije no sad, ja da napravim. Ma, e, sad. Sad, ćeš vidjeti. Eto je sad dolazi u Crnogoru, dolazi i svi. Dolazi Petar, Petar Graš, ovo ovaj je Manuel Kaja, dolazi Dori Zdravoj, dolazi, oni, razume, Klapa, Tramvuji, dolaze svi ovi veliki hrvatski muzičari. Ja u, u veliki, veliki elitni hotel Bianca u Košinu, Elita. Ko, je Dara Bubamara ti e, je e, pa, udarna zvijezda. Dara ko dođe, stvarno mora poći, barem drugu. Pa ja, zamisli, zamisli elitni hotel koji je a dje, dje se elitna zvijezda. Dara Bubamara zabavlja gost. A što tebe bezi... Što imaš protiv one Bubamare? Što ti izbira ima? Bubamare će kariće, donesi mi pismo. Ako mi ga ne doneseš, pt! Pušti je, ja... Na maks se jebe napunite me safre. Što <laughs> ti je? A ne mogu, brate, zamisli Dara Bubomara za balja gost. A, pa, ko ide da sluša Dara Bubomara za novu godinu? A nema to. A je novo. Cijela vlada će ići. A gore je novo Dara Bubomara. Ima spa Ima, ima spa centar, gore ima da, spa. leže u blato. Znaj, ven, slušaš Daru da te zabavlja Dara Bubomara. Najbolje blato da leže. ti misliš da to je sve gospodar? daleko od toga. Ne pričam, ja ne pričam o tome. Nego, ko ne bere 80% Gorane, Gorane, koji Crne Gore u Hrvatsku neće gostova ili gostuje? Ko je Iša, kada u Hrvatsku? A ovamo dolaze sve ovi elitni muzičari, čoč. Ne je Magdalena! Ne, ne, A pušti ih neka dolazi. Ma neću, brate, to, neću to. Ja vidim da ti kod nas tu ljada, onda, onda, da nas oni krivi, neka Što nam Buda priprema za, za, za neveće nove godine? Misliš majka našeg turizma? E, ko, centralna, centralni komitet našeg turizma, što ona priprema? Pa, Pa, Ko je gol? Na trgu ne znamo. Sigurno će biti isto zvijezde. Na trgu biti će Boris Novković ujutro, u šest ujutro. to je jutarnji koncert. <laughs> Za one koji ne znaju što se čini. u šest, u šest do osam Boris Novković. od osam je ovaj Manuel Karam, ja mislim. On je od osam do devet i po. On pjeva strašno. Jeza me fata, odmah bi, odmah bi, u Bangladeš bi iša da živim. E pa, što, što da se radi? Ja ne mogu više. Ako će u Cetinje, radi što mi da dam ostavku. Hoće u Cetinje neko gosta? U Cetinje, kako neće? Radi Gotova ćete da mrazi s infuzijama zagađa, ne razumiješ koji... A kako, ne nemoj mi cetinje dirat, nemoj mi cetinje slučajno dirat. Švedski stol, Pazi, nije, sve cetinje. boce i puzije će. O, dragi naši slušati, cetinje se ukiti jedna jedina jelka, stavi se na trg i to... I to je ista, I Da se 15 godina i to je sve što napravim. Jokite pošalje stvarno, e, Mugoša pošalje one lampinjone i ono... Kole ih je pregorelo. Ne, je sve pregorelo, ove godine neće ni slati jer je pregore. štenje. Nosite je li da se kandidujemo za gradonačelnike Cetinja? Da bude grupno otim? grupno otim. da bude tri gradonačelnike i zovu u pauzu. Zovu nju neka, pošto on u Podgoricu ne može, bi gradonačelnik, može biti pomoćnik. Ne, ne, vodi se on u Cetinje, nije on. Vodi se u Cetinje, ne? E, o, a, nije on lud. Zon je stari Cetinje, ne ne, Ne, ne, ne, on lud, zna da će kad tad doći na vas u Cetinje. Znam, znam, e, mali grad, veće mogućnosti. <laughs> ne znam što da radimo, stvar. Što da se radi? A ne znam što ste me pitali, nešto ste me pitali, vi, ali... U NATO pak to. A u NATO pa. Bilo je, bilo je, da se relaksiramo malo. Bilo je e, izvukovanje za svjetski šampionat grupa, a si pratio nije toga? Nije, nešto sam vidio, ali nisam, nisam. Nisi to pratio. To... A ono- kada te grupe? Kad je svjetsko prvi? Čekaj, te pitan. Kad je svjetsko prvi? Sljedeće godine. Koje, koje, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, na ljeto, Decembar. A što će mi sad grupe za zepo brej? <laughs> Znaš, to mora se, tada mora se to brej, ali znaš što je nešto, Sad piše na određene kanale, još 169 dana do početka. Pa šutro 168. Ajde, jedan. I onda samo ti ne... 167 dana. Nekome što možda, ne daj Bože. Svakome želimo, neće bi živ. I ti sad vidiš što će da se igra na ljeto i neko se ne daje Bože desiti svašta i on to e. ne može da gleda. Ma ne. Svataš? I samo ga mame, ka budbol. Jesi si gledao na, si gledao ovo na YouTube? Ne, Ove komentare. ne, Max je tamo, pušti me. Ne, ništa. Pa gledam, ja nemam kompjuter, A ne znam. Ali ja sada, nemam kompjuter, idem. Za prvenstvo, jel? Ne, za svjetsko prvenstvo, ne. A što mi klimaš, što ti to znači klimanje rukama i nogama? Ajde, reci mi što to znači. Pa da to ne radiš. da ne radiš, Da kažeš, da napaneš pa, toga čovjeka. Kojega čovjeka? Znam, ovoga, kako se zove, tamatuješ. Šepa Batero. Mak se tamo, vrate. Ovo te pita. Ma, jeste budale. Onda je li ološki? Pričat, Sad ću ja da pitam da će... gospodina Danka Šukovića. Mogu li ja svijedom da dolazim sam da radim na mišu 15 do 11 do 11? Pa Ma mrš! Odradi, ovaj dio pa tu bači. To ti da radiš sam. 15 sam, do 11, moje, moje, moje, moje pola sat. Mogu li? Viđu. Čekaj da ga zovne, stvarno. Ne, zove ga ti sad, zove I zove ovoga, kako se zove. Ne mogu i to. Sekulića. A Sekulića, što A, smo... A fino smo se završili za pijenu ne mogu da trmotim, ne mogu da trmotim, ali bi za The Books of Indie organizaciju reka sad jedno lijepu riječ. Mi nije smo u stanju, u stanju ništa da završimo. Mi nismo smo u stanju, to ne znam. Jedovi, jedni obični koji palamude ovdje do veze i ništa nikad. Da se švjetskome šampionu u futbal daje 420 miliona dolara. Yes! A što će i to? 420 miliona dolara. A djeca umiru, odgladi u Afriku. Nije yes. to. A pa jes! Jes ga Ne znam kako, jes, jes milijardu nekakvih para im daje. Baš im daju para grdu. Nije, pobjednik, ja mislim 30 miliona. 420. E, onda, je malo. E, to je 420 ili, ili 420 milijana svakome ko učestvuje. A ne znam, nekoliko miliona, možda se ja permutovo. Ali ogromne pare. Stvarno malo. Onda bombe, koliko ti košta jedna bomba da se napravi? Sad kupuješ za 2 dolara, a ona ne može se proizvesti. Onda veriš, onda veriš, Sveto Marović ima para, a nema para. Nema, ču. nema, ono kaj puka. On treba da zaradi. Kad nema, oni mogu, oni baleri da zarade, ne može. Su puka strašno. Ne, ne, on je uložio bio 200 eura. 200 miliona eura. Nije no, oko 200-300 eura, podiga je samo 50 miliona kasnije. Niđe ga nema. Kod prodaje svoj dio za 5-6 miliona. Ne straše pare, uzeo akcija za 200 eura. Ne, ne, uzeo je 200 eura, je platio, onda je podiga... Pazi, 19. ga nam se ukidaju u vizi. Ukinule su ti se već. Ukinule su se, već ali su ne kreneš koga ćeš moći Ti putuje. sad možeš da kreneš, jer su se vize ukinule. I ti dođeš na granicu da te reče... E, Jebi ga, znaš što je to... Čekaj, dva desni. Što će da čine sad ovi iz ambasada tu, iz ovih silnih ambasada svjetski? A kada do sada piju po Podgorici? Pa Ženje da piju, da se pijani imaju platu po 500.000, da 10 eura. A če je izbiljao nas što se je žalio? Prije u Zetski, nije u Zetski, nego u CNP ono je bilo otvaraj na što on. Avanso. Avanso. Avanso. Nije Avanso. Avanso. Van Avanso, Van Avanso. Zemljeno je lijepo. Zemljeno se ono, hedno. Sve se zaboravilo. Svakoga čuda, 15 pe, godina, dosta. Ajde, jadan. I ne ima ništa više, ja mislim da smo sve završili. A nismo ništa ni rekli. Nije smo. Dobro, nismo ni sve smo završili, ništa nismo rekli. Ima da sljedeću emisiju, da se ispita ovo koje komisije i da se ovo konato pakta definiše. To piše ovdje. Što da se definiše? U konato pak. A hoće li biti referendum ili neće? Od kojim uslovima mi ulazimo mi tamo? Što može vlada da odredi da ne pita Da je bio The Books of Rigol dan, nije rekli, a i ne volimo da pričamo da smo to ipak mi slavimo to u, nekoj internoj atmosferi uz uz uz ne baš prebogatu Ma ovo će se pitan. Ako mi ne uđemo u NATO pakt. A svi oko nas uđu u NATO pakt, i Kosovo, i Hrvatska, i Srbija onda nema kod da nas napane bez NATO pakta ili velika Kina a zašto bi se napadali oni? pa za to jer oni kažu kad uđemo u NATO pakt nema više bezbedonosnih rizika kakav bezbedonosni rizik više može biti ako su svi u NATO to osim nas Može pa od NATO pakta. Pa jedino od NATO pakta. Pa onda moramo biti u NATO pakta. Pa jedino to je. Pa vidiš da je to logično. Kad to jedino oni to. ne napadaju nikog. Na huškar bi neko da nas napane. I mene je strah. Srbija ili Hrvatska. Čeče malo ove. Jeste, sigurno bi uveče. Bači, bači preko granice. Čečenija nas može napanuti. Čečenija ne može više nikog. Može, može. Što su je poravnali. Čečenija, Mongolija, Afganistan. Što se čini u ovoj pla, na ovoj planeti? Nema, nema više. Ja ti garantu dajem, sad bi, sad bih da se pitam u kinu. Medije, I to pod hitno. I to internet, pod hitno. A što je internet? A? a što je internet? Sve. Znaš i kakvih sajtova ima? Adult woman, adult woman. Po večeri su, vidio sam vlade, po večera porez. Budjanci. Po večera je vlada porez na, na auto. Znači sad moraš kad da daješ još jedno 50-60 eura. Pazi što su radili. Prvo su uveli 500.000 auta. Svaka familija ima pet mobilnih telefona i pet auta. I sad uveš ti na mobilni telefon porez. A ovo je... Ovo je... Ovo to rekao. Ja, ovo Uvešće, da uvešće. Uvešće još i na Kako lep. Kako si ti isto nema Igora Lukšića? Lep voda i što ima još? Lep voda i struje. Auto i telefon. Da poskupi sad. To je to. Pazi, stvarno, za auto treba da dajemo po, 5 500 eura mjesečno ovaj, godišnje e, poreze. I goriva. I goriva i, da ga e, Gospodine Lukšić, ovi što imaju eura, više od 1000 eura, što nima malo ne skrešete budžeti to. Kome ga? Koji su e, gospodine Lukšić, ovi iz vlade, ministri, parlamenti, pa državne, penzije i ostali. boračke su, trebali sa boračke opet da se prave. Ne mogu prečerivati. Ne mogu ti e, prečerivati. Šta će tebe auto? Nemo. Šta će ti auto kad si takvi? Odma, tačno na ovo što se najviše može uzeti od građana, jer čovjek mora autom da pođe neđe, ne može pješki od Podgorice do Cetinje ići. Može, jer treba da krene ranije, najmanje tri sata. I može autobus. Razumiješ, možeš ići u tom. Svake godine daješ za registraciju 300, ovi daju, po, neko daje po 5-6 siljada. E sad ćeš ako imaš auto... Ti neka preko... daju po 5-6 siljada, a njih mi nije žao. Ma nije ni meni. Sad ćeš auto ako imaš preko 2000 kubika... A onda imaš registraciju, onda moraju... 20 godina treba mm. platiš 1000 što, Što je registracija, što imaju imena Ljubkini i, i ovo što, njih ne nabijete tu jedno 1000 eura da plate zbog toga. A? Pa da čujem? Što... Ode... A ništa znači, nema odgovor. Nema problema, ha? Nema odgovora nikakvoga. E, Što? Evo ovaj ga, evo. Ništa. Ništa ne priča. Puštite muziku, eću... Neću, ruku, neće, nećemo muziku puštiti. Evo, sve pušti. Neće, ja je neću puštiti. Ruidi sto... Evo, poštovani slušalci, čuli ste nešto što bi moglo da posluži kao uvod za ovaj Sovjet, dio emisije koji će da se zne. Ovo je dio iz centralnog dila Bosanske krajine, koliko ja se razumijem, mada ovako opjevaju i ovi hercegovci i ima dosta tih ali i bogovi i crnogorci kad stave prsu e, umiju za ali ovo je neđe iz zmijanja jel? Ili ovo nego je to da mi počnemo kako se zove ovaj razgovor da ne budemo konfuzni kako treba, da predstavimo gosta, da malo popričamo. Sa nama je večeras gospodin Tomislav Nikolić. Dobro veče. Ali po glasu će mnogi zaključiti ne Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke, bivši potpredsjednik Srpske radikalne stranke i potpredsjednik doktora Vojislava Šešelja, nego Tomislav Nikolić, zamjenik, predruženje, predsjednik udruženja građana Zmijanje, je l' tako? Jeste, tako ja Ja pozdravljam vas i vaše slušalce i drago mi je da se možemo čuti i komunicirati odavde iz Ravne Vojvodine. A vi ste trenutno u Vojvodini, jel? E, tako je, a tema se odnosi zmijanje, to je da kažem zmijanje Petra Kočića, zato što je to jedan od najsvetlijih likova da, e, podneblja e, koje se zove, jel te tako, zmijanje, to je negdje između reke Sane, Prijedora, e, Kozare, gore do Mrkonjić grada, tako jedan veliki plato manjače, jer je manjača tu negde na sredini i kažem to je jedan centralni deo e, Republike Srpske sa centrom jeli, u Banje Luci. A dobro, što znači zmijanje? Pa je ovako, ja bi to na svoj način objasnio, a poslije ću još pri, e, pričati. E, ljudi koji tamo žive su dobri kod, kod duša. I mekani, to je to. to kod svježa pogača. Dobri kao zmija. A za nepravdu su, a za nepravdu su ljudi kao zmija. A, to je zmijanje. A Ali zašto se onda ne zove dušanje i zmijanje? E, pa to je, e, e, baš nema nikakve veze sa zmijanjem, to, to, to je neka stara reč koja se, evo na kraju, kažem, ostalo zmijanje, ali ipak po mene ona valjda odlikuje ljude sa tog podneblja. To hoćete, sam rekao. Hoćete da kažete, zmija je dobra, samo je nemojte dirati. Tako je. I A. korisna, i vrlo korisna. Pa to. Pa zašto su zmije korisne? Pa je ovako, oslobađuju vas glodara. To je tačno. Koji je veliku tačno. štetu nanose. Jer mene su napali glodari. Dalje. Pa, e, e, inače, ovo je jedna, jedna divna pesma koja se čuje gore sa, e, sa zmijanja i malo o, posle ove, što bi rekao Petar Kočić, posljednje bune, e, ovaj na, e, način izražavanja pjesme, raspoloženja, e, događanja e, je sada isplivao na površinu i evo ta je muzika vrlo prisutna e, u narodu i šire od, od ovaj samog zmijanja i bosanske krajine. A zašto je to tek sad isplivalo? Pa pravo da vam kažem nekako je i taj kraj bio zapostavljen jednostavno čini mi se mi nismo znali jedni za druge e, ni šta stvaramo ni šta e, pjevamo e, rijetki su bili slučajevi za vreme e, dok su održavali neki narodni zborovi to se čulo i to je ostalo ne, vrlo usko međutim evo sad su, su se ti ljudi razišli po da kažemo bijelom svijetu i po Vojvodini i po Nemačkoj i po Australiji i Kanadi i onda su nekako kroz tu svo, svoju pjesmu kroz tu malo više žalopojku iskazali evo tu sudbinu i šta im je sudbina donela, kako ih je, da tako kažem, s tih prostora na izvestan način potisla i poslala u svijet. Ali se, da li je to znači da je ljepše da je grđe u Australiju? Da e, tako e, grđe je, grđe je sigurno u Australiji. Znate kako, čovjek je najsretniji tamo gde je rođen da živi da svoj kućni prag uljepšava, razvija i unapređuje. Mislite da to isto važi za ove iz Afganistana i Iraka i tamo iz pojasa Gazi? Pa vjerujte, vidite primjer e, samo jevrejskog naroda koliko, koliko ga e, patnja tera da napravi svoju državu i kroz vijekove i dan danas pravi svoju državu koja je i dalje nesigurna. Dobro, oni su nesrećom raselili Palestinu I, i ljudi čeznu da imaju ono svoj kraj, svoj prag i tako dalje, bez obzira koliko im negdje drugdje u svijetu nudili boljitak življenja, ugođaj neki, šta ja znam. Pa, možda tu ima istine, samo kad je mirno. Pa, ali dobro, ljudska, e, ljudska priroda je da stremi za boljem. Pa nekada ostavimo prag rođeni i odemo tražiti hleba u bolji, negde gde se u svetu nudi bolje. Kako, znate li vi možda koliko treba vremena se napravi jedan bunar? E, koliko treba da se napravi jedan bunar? Dobar bunar. Nažalost, ovaj, mi smo pravili jedan bunar ovaj, jesenas, je E, bunari se više više e, ruše nego što se pravi u današnje vrijeme. Zašto je to tako? E, ljudi su mi smo postali veliki pobornici nekog nečeg savremenog vodovodni Zato, vodovodnog sistema. Vodovod. Zamislite vi danas recimo kada bi ljudima ukinuli ovaj mobilni telefone samo, nastao bi haos. Ali bi to ujedno bilo idealno. A u sjedne strane, znači, da li uvek dobro pratiti tu tehniku po svaku drugu cijelu? Ja nisam za to. Nisam, nijem ni ja, ja, brate Bogom. E, živeti s prirodom je vrlo velika vrlina svakog to čoveka koji zna i umije. Fruktal, sodelovanje s naravio. Tako je. To je to. Ne. Evo, ali, ali evo, kažem, nama se tako... E, naše zmijanje je velikim delom raseljeno iz raznih ra, e, razloga i kroz više vremenskog perioda. Pa hoće li se vratiti taj narod e, u zmijanje? Ima li indicija kakvih da pa, žele... Pa da vam iskreno kažem, e, ponešto, ponešto čini i današnja vlada Republike Srpske da se taj narod koliko toliko vrati da to ostane i opstane pa makar kroz turizam, makar kroz... A pa Boga mi nema od turizma ni, ni GMO-ora, nema tu nekakve velike fajde. Nego da li izmijanje ima mogućnosti za poljoprivrednu proizvodnju? Da li ima jabuka, da li ima krušaka, da li ima poljoprivrednih ostalih proizvoda kao što su ostali proizvodi od poljoprivrede? Upravo, upravo to želim da vam kažem. E, jako bogati ljudi u svetu žele da na svojoj trpe, trpezi imaju iz, e, prirodno čiste darove e, prirode, prirode plodove. E, upravo to ima na zmijanju. E, uzmite samo da od jednog hektara heljde e, može da se napravi prihod od 2000 evra. A samo cela sa, a samo cela sa tog e, hektara Helde napravi 3000 € kroz med. Pa ja znam da je recimo pitao Helde izuzetno tražen proizvod recimo na neki... Najtraženija na svetu Nas, trpezi. Ma nema toga ako može to drugče reći. A zmijanje bogom dato zato. Nigde nema tako lepe jagnjetine kao na zmijanju. Tako ne, ne. zdrave čiste vode. Da li tu, znači, čovjek može da se napije vode i da ide Isto kasnije? Isto kao na Ivanovim koritima. Da, da, i kore je voda odlična. Jeste, fenomenalna. Jeste, to Jabuke ima ona su pjesma. čiste, trava... Se pomaže voda majko. Znate kako kažu moji zmijanci? Da. Miriše zemlja, miriše žena. To je izbrano. Lijepo, lijepo. Šta to, više reći to o tome? Je, to je kao žena kad miriše na zemlju. E, žena užitak. Koja, žena Jeste, koja ne žena. ljepše od žene i zemlje. Ona, upi, ona upije mir i zemlje i miriše kao zemlje. Jedno i drugo rađa život. Tako, tako je. je. Tako pa to je nešto već. S tim što žena bije svoje dijete, a zemlja nikako nego ga pušta dok se ne osuši. Ili ga neko ne ubere. Pa, e tako. Ima. Ali nekada s razlogom i namjerno i korisno. Jeste, jeste. Pa nekada, nekada ljudi koji koriste zemlju za upotrebe tu, tu majku zemlju i ni, sade biljke koje ne bi trebalo da sade, a oni kasnije beru. Marikuanu. Pa i kuše. Šta će nama indijska konoplja? Jeste. Da dobre uz... šljivovice. A da li u Zmijanju ima droge? E, nema. I svaka čas. E, jedino tamo šta, šta ljudi sebi priušte, e, to je ljubav prema ženi, ljubav prema zemlji, prema rakiji, Ako se može rakija zvati drogom, onda je ima. Može. Ne, ne, ne može, nikak. Ali ne bi smjelo ne, nikako. Mi to ne govorimo tako. Ne, ne, ne. Tako je, ne, tako ne. je. Rakija je nešto najljepše. Ali boga mi, gdje, gdje se popije čašica rakije, onda i, i, i ljubav se povede. <laughs> I, ide, Mora. Idete li vi u zmijanje? Vi ste sad u Vojvodini. E, ja idem u zmijanje. Mi smo osnovali ovdje u Novom Sadu udruženje zmijanje sa namerom da uradimo, da obnovimo, da doprinesemo nekome, Jedan nekome budućnosti na zmijanju. Radili, gradili smo Brunar, gradili most, Sveveku, gradili puteve. U nekog zadnjih četiri godine smo zaista jednom delu zmijanja dali jed, jedan pečat koji će ostati sigurno sljedeći više od stotinu godina. Što ste to napravili? Hek, ovaj, e, hek, da nije možda hek? Imali smo jednu crpu koja je bila predodređena, to je vladika Hrisostom lijepo rekao, e, bila je predodređena da bude gomila kamenja. I crpa je bila predodređena. Nije otkuda pojavili, navodno ni od kuda i ovaj napravili smo velelepan objekat. Izgradili smo nekih e, 14 e, km puta, tako da se sada posle 4000 godina iz Banje Luke može autom doći pred našu crkvu. Voda, čast, to je jedan, i Bog podario u sred jedne stena, e, podario jedan plato, pa ne mogu reći kao, da, kao kod vas u Ostrogu, ali re, e, vrlo slično. Da. Ispod stena jedan e, lijep plato, i tu je crkva, škola, izvor vode, e, vodenice i tako dalje. Da, da, da. da. E, jedan, jedan zaseok je prelazio re, reku Kozicu, napravili smo i most da kada je poplava da ne strahuju da će djeca, djecu voda odnijeti. Tako je. Znači- Jedni ljudi u selo gore, jedno ovaj plavšići kod Bunareva, je problem suše. Bunara, kralj Aleksandar im je napravio davne godine neke bunar koji je bio totalno napušten. To je propušta. I, i bio je zarasto, zatrpan. Mi smo to doveli do, do, do savršenog stanja. Sada imaju vode e, na pretek, do mile volje. Kako se pravi bunar, gospodine Tomislav? To smo počeli da pričamo. Iskopava e, se rupa? Pa najčešće, najčešće se e, iskopa jedna rupa dubiš, dubine jedno 5-6 metara a oko nje se izlije betonski jedan plato veće površine koji kišnicu svodi u bunar. Jasno. Inače, drugi, to je gde nema izvora, Aha. tamo gdje ima izvor, opet se taj e, kopa dok se ne nađe vrelo, znači da se uhvati vodena žila i tu se opet kaptira u jedan bazen. Da, Betonski da. kaptira e, taj izvor da napuni taj bazen i to je druga vrsta bunara gdje ima izvor i mm. naravno treća vrsta bunara je samo vrelo koje nikad ne presušuje i ima dovoljnu izdašnost vode. A četvrta vrsta bunara je neobični onaj bunar? E, četvrta vrsta bunara je, je ona koju, gde ljudi bunare bez potrebe. To, ne nego kao da ima samo po sebi bunar škrapina neka. Škrapina koja, koja eto, sticam nekih prirodnih okolnosti pretvorena u bunar. To je prirodno. To, je, to, to su prirodne ta ulegnuća, depresije koje se koriste. Da, imamo da. mi ovdje u Crnoj Gori imamo kamenice, pijemo iz kamenica. Ej, kod nas se često izvori zovu kamenice. Jeste, to ali su... oni najčešće imaju vode kada posle kišnog perioda, Tačno. ali dugo ne drže. Ne drže, ne, ne, ne Jasno, jasno. Koji su I... neki čudni običaji možda u zmijanju? Ima li nešto da nam kažete, nešto baš čudno? Pa znate kako, svi ti običaji su vež, vezani za ljude, za podneblje, gdje se to šta događa. Recimo, čudan je običaj, pošto je e, e kočićev težak poljoprivrednih zem, e, e, njemu je dan bio prekratak, pošto je puno usta čeljadi, to treba prehraniti puno stoke. I onda mu je dan kratak. Da. I sada u doba vršitve ima puno posla. I ljudi su mislili, kaže, ako na jedno brdo, takozvani vršeljak, vrh ovaj, jedne pješevice planine, ako izvedu ujutru rano, ne znam, nija bijelu kobilu, da će im dan ranije svanuti, bit će duži. Kad ono, a to nema šanse pa to nema šanse. dobro, to, onda to, priča se ljudi, i pitate, čuli ste za vodenice. A čuli, kako, nije? Pa su ljudi mlinga. otišli i tamo je problem naći šuplju buku dovoljne dužine da se voda usmeri e, posle lakomica, da se usmeri pod određenim padom kroz tu šuplju buku koja se zove inače badanj. E, znači, na, na, na, na mlinsko kolo, na lopatice i onda kad su osekli doneli, eh, vide da im je kratak kaže ljudi šta da radimo pa kaže hajmo ljudi navući za tih 20 cm koliko fali i tako to selo ostalo za vijek i vijekova kaže e, e, navucite ga kaže kotra mošnjani badanje a ima li starih mlinova E, pa ima, ima ponegde se ovaj još sačuva, mi smo tu kod te crkve gdje smo radili u selu Sokolovu, jedan mlin smo napravili e, ovaj, baš da ostaje za vijek i vijekova. Pa može li se on zapaliti? Pa može, ali valjda neće. Pa to ja pitam, bojim se ima svakakvih ljudi koji mogu zapale mlini pobjegu. Ima pa- li neko ko čuva to što ste napravili? Pa nešto, pa, pa da vam kažem iskreno, ovaj, ima nešto ljudi gore na tom platovu, živi uglavnom starijih ljudi, Ali evo, istino se nadamo, ima dosta vojvođana koji imaju namere i već neko od njih dolazi pravi, da tako kažem, kuće, više vikendice nego kuće i provode tamo znatan deo vremena. Za koliko se može napraviti kuća para u, u zmijanje? Pa može skromno, znate šta, počeli su i tamo da stižu blokovi i beton i ide to za nedelju dana ljudi naprave sasvim pristojan objekat da, da se može ovaj da se prespava. provesti, spavati i kuvati. Inače je prekrasno, zdravo je za šetnju, to je nadmorska visina od nekih 600 do 800 e, metara. Dobre. To je ali, kao cetinje, kao cetinje neđe. Pa kao cetinje neđe, dobro cetinje ima nešto možda južniju klimu, jer upje, ipak je kod vas utjecaj mora na cetinju. Je, yes, nagradi nas budva, nas budva Bud, nagradi. Budva nas razvali. A ovdje, a ovdje e, toga nema. Međutim, zaista postoji neka, neka strujanje ruže vetrova kako iz ovu gdje se mešaju i zaista je ovaj Zdravo. A dobro, mene interesuje, vi organizujete tamo koride, je li tako? Jeste. I znate ili u Grahovca čuvenoga? U, jeste. On je, on, je, on je čovjek koji je, mislim da je odnio najviše ovaj pobjeda bodenjem bikova. Kakav je on čovjek? Pa da vam kažem, vrlo skroman i vrlo radan i vrlo vredan. Da, da. I zaista, znate šta, naj, e, dobar domaćin je uvijek imao dobro konja, dobrog bika, dobrog ovna dobrog govna, ste to rekli, mene zavisuje. Ovna, ovna. Da, da, da, ja se znam. Ovna koji služi za razmnožavanje ovaca. A, da, da, jasno mi je. Tako da je on jedan od tih zaista čuveni domaćin sa velikom porodicom i tako dalje. Ali to je, to je ostalo od e, sigurno ste čuli za Jablana i Petra Kočića. Kako ne Jer ovaj, to je jedna, jedna zabava ja, pa e, naroda koja, koju, ja, kroz pa vijekove, koju, u vijekove im je ostalo da iskažu svoju moć, svoju, svoj ponos, svoju dominaciju neku, pošto im je često državni sistem je, koji je bio nije bitno zabranjivao neke lične pa im su oni to preneli na bodenje bikova i na taj način su na taj način ja vam pobedio Rudonju yes. znači ti sam kogola mi, mi imamo borbu ovnova u Lucinju Eto vidite, pa to je to u sličnost, gotovo isto. ali mislim da bi bik razvalio ovna, recimo da se ovaj s bikom, to, ne, znači, to je, e, ne može, to je kao tigar i David, malak To je isto kao i e, David Golijat. Jeste. Ali ne, dobro kaže, obično kad za nekoga kaže glup ko ovan. Jeste, a ko je jači? ne bi mogao izići na, na kraj. Da li vi volite životinje, generalno? Pa, da vam iskreno kažem, ja sam odrastao, odrastao na zmijanju u planini, gdje mi je pas bio bliži od svih mojih, da ne kažem, ukućana. Jer da, u snegu, u mećavi, u kiši, u planini, pored ovaca, sam imao psa koji me čuvao, koji me volio i koji me da ulivo hrabrost. Koja je možda najjača životinja, o tome se priča na svijetu? Ah, teško ti to možeš, ako pitaš i mene. Ne, nego gospodina to Tomislava. Po vašem mišljenju. Da vam kaže nešto, ja, ja volim tera zbog vrednosti, a volim konja zbog lepote. Ali bi ga nosio rag... E, nosio ali... bi ga nagradi. A sada sam, sada sam lovac, pa, pa obožavam lovačkog tera koji, ja ne znam, ste bili u lovu. Jesu, Saradnja lovca i tera lovačkog. To je strašna saradnja. To je fantazija. Kad čera, kad čera. zadovoljstvo. Jeste kad, kad ker čera uh, živinu, o, ne živinu, ču živinu. fazane pa Zane, zeta. No, kad čera zeca ili kad čera vepra divljega, pa ga čuješ u za stranu, euk, euk, euk, euk, euk, euk. Pa da li... sam da postavi, sam ja tu priču. A da pa sam da li... postavi, pa na prelaz ga sačeka, pa dim, dim, dim, dim. A da li vam je ponekad žao kad ubijete zeca? jer ono nema 200-300 grama. Tamo, tamo nema divljih svinja, će vidjeti. U... Ima, imamo, ima, imamo i divlje svinje, imamo ovoga fazana i imamo jeli zeca. Nema čega. A jeli vam žao zeca, jer ono je zeko, ima uši pa male kuniće. Da vam kažem, s obzirom da je populacija izuzetno visoka. Nema, ne, oni su preko dva mera. Tako da, a izuzetno je ograničen lov. Da, znači, da. mi imamo samo četiri uh, e, lovna dana na zeca u godini dana. I ovaj, a inače, ako ga vi ne odstrelite, onda e, on dolazi, dolazi drugi predator jer se mora umanjiti populacija radi zdravog trenda. On, on, sam traži predatora da ga izvije. Ne nađe sam. Ili ne <laughs> trenerator. I samo četiri dana. A za svinju koliko dana? Ima li se 15 dana? Čega? Rovne sezone za svinju divlju. Za svinju ima. Za svinju. Ima. Duže, duže traje ovaj e, lovni period na divlju svinju. A što ako idete na divlju svinju, a ubijete no, zeca? A ne može, ne, ne, to se, to je stogo kontrolisano. A kako je kontrolisano? On je mali, stavi se u onaj džep, džep i... Ako, ako ste ovaj vi u lov u lov na divlju svinju to to tog dana ne možete loviti zeca. To njemu je zabranjen izlazak praktično. Ne, je, ne ne, on je obavešten na vreme od strane sekretara lovnog društva. <laughs> Zecevi su danas na slobodi, mogu da da skaču po ramenima. Da, da, da, da, da, da. Ali je prekrasno loviti na zmijanju da, gdje, da. gdje je zdrav vazduh, gdje imate vodu, gdje imate i divljač zdrav i da, lak, daleko je teže tamo loviti divljač. A dobro da vas pitam, kad biste imali priliku da odete na safari, pošto ste strastveni lovac, da lovite lavove, tigrove, da, da biste li se u, u, tako da kažem odvažili da pođete, da se nije lavom sretnete? Pa da vam kažem iskreno, ja bez čeke ne bi išao ni u kakav lov na, na takvu divljač. Jer ono kad se pojavi bez lov, dobre organizacije. To je, to je teško i problem kad lav se zaleti na čovjeka. A to li, lov je inače druženje. Tako je. Najmanje je bitan odstel, bitno je druženje. Jest, I nema jest. takvog druženja, tak, tog osjećaja. E, ja kažem mojima, najljepši zvuk koji možeš čovjek čuti jeste kada poleće fazan iz Trske i kada sa dame spadaju svilene gaće. Ha, <laughs> to je, Pogod to je. Pogotovo o, prvo. Tako je. Yes. Ovo s pazarom, E, tu adrenalin skače. Yes, yes. A recite mi ovo, vi imate kerove, vjerojatno svoje. Da. Koliko imate komata? Ja imam samo jednoga. I kako se zove? <laughs> Rex. Rex, a koja je, je pasmina? Tito, kao Tito. E, mađarski, e, mađarski, mađarski vizlet. Mađarski ptičar, Rex Regis. Jeste li zadovoljni njim? Jesam, jesam, kako da ne. Koliko on ima godina? Četiri. I do kad pas može da lovi aktivno? Pa, ne znam, tu do 7-8 godina. Ne, mi, on, morate ga mijenjati, jer on je pri kraju karijere lovačke. Pa, Nije, može, još će on 4 godine dobro odraditi. Dobro, dobro. Ovaj, ništa gospodine to misle, evo nama javlja iz režije e, da se već primiče termin za vijesti, nevjerojatno brzo nam je prošao ovaj razgovor. Ja se nadam da nije bilo dosadno i da je imalo sadržaja. Jeste Naravno. i nadam se da ćemo se nekad možda i vidjeti, možda i na Cetinje ili kod vas u Zmijanje ili tamo... Ili u Novom Sadu, najbolje u Novom Sadu. Pa da popijemo po jednu rakiju i da porazgovaramo, a vama puno hvala, puno sreće i zdravlja svima vašima e, u životu. E, hvala vam lijepo i vama svako dobro i svaka sreća i vašim slušalcima. Zdravo bili, zdravo bili. U zdravlju bili. Prijatno, zdravo bili. U zdravlju. Poštovani slušalci, evo nastavljamo emisiju Štako da, šta da ispravim, Štako, ko da ispravim, Štako, ko da ispravim. Znači, ne, ali mislilo se prvo štakom da ispravim, a ako nešto možeš da ispraviš štakom, recimo, ako nešto... Štakor, vidiš, štakor. Ne, ne, a sad je emisija štakor da ispravim sa večeras dva velika čovjeka, pjevača, Biško i Tuško Paćić. Pačinić. Pačinić, Biško i Tuško Paćinić. Znači, vidite, od Bihaća, ali niste pravi bišćani. Rođeni ste na Cetinju i šest godina ste živjeli na Cetinju. Kad ste odlazite u Tursku, vraćate se u Bihać, sad živite tamo. Pa, do, dobro večer svim vašim gledalcima i slušalcima i drugom osobi. Evo zašto smo vas pozvali. Poznato je, znači, u posljednje vrijeme vi ste razvili tu tehniku popravljanja tanjira. Kad na tanjir ostane hrana, poslije ručka, tanjir se pokvari, dobije karijes, ako se odmah ne opere ta hrana, on počne da se kvari. Vi ste otvorili ordinaciju za popravljanje tanjira, plombiranje, šta, pa- šta najčešće napada tanjir, keramiku, da tako pa- kažem pazite, možemo i o tome da pričamo, a vi ste odmah u, u prologu, u prologu priče kazali da, da se bavimo muzikom, da smo u stvari muzičari. Da nam je to prima profesija, a da je ovo nešto sasvim sporedno, nešto iz čega mi crpimo materijalne čari i da možemo od toga moguće i dobro živjeti ako nastavimo sa, vjerovatno ćemo nastaviti jedan period pa ćemo se vratiti pjesmu. Pa zato jer mi je bilo neobično zanimljivo da se kvari tanji. Pa i nama I je bilo... da se pokvari, da dobije I nama kvari. je bilo kad sam prvi put recimo vidio, a sigurno je svakog je oprženo jaje kući i, I, i, i pomaže ono žuto i ono ostane i ono žuto ne možeš ti ma, mazat toliko da, ga, da ga makneš bez, kad bi ga razađivače mazo a glupo bi ti bilo da ideš razađivača i leba i ostane ono žuto i ako ga ne opereš odmah karija, karija, karija ga, ono karira ono ga karira i tačno vidiš šta se kvari, na tvoje ti se oči kvari ako je loše kvaliteta taj tanjir. Kao svaki zub imaš bolji i kvalitetniji, a imaš i loši najbolji i je španski, ste mi rekli, merber. Ba pa najbolji je španski ovaj tanjir. I kako ga vi, vi ga pa popravite? A kako ga popravite kao svaki jebeni zub? Eto tako vi ga popravite. Sjedne ja. u stolicu. Sjedneš ga u stolicu, tanjir. dobro ga učvrstiš da ti ne mrda, da ga ne bi povrijedio mašinicom, otvoniš, pušiš. Ne, ne bušiš. A znači- pušiš. E, ja sam mislio da si rekao da pušiš, pa ter, ka, nije to zdravo. I a, popravljaš ga tako, mičeš ono žuto, što znači da mičeš karijes. Ili karijes, jaje, to je jaje. Jer to je jaje. Koje da, karira. Koje karira. I ovaj, na, kasnije ti a, novi sloj porcelana nanosiš na njega. Plombiraš. Plombiraš, topiš porcelan na šporet i plombiraš taj, praktično taj... Koja to, je hrana najgora pa za taj njih? Pazite, to kolega je zaboravi možda i najznačajnije momente kako se to radi. On je pomenuo ordinaciju, on nije pomenuo da mu se ruke, na primjer, stave na ona naslone da da se ta njih povuče glava unazad, da ne bi krv mu legla u, u donji dio tanjira. I onda lagano, stvarno, mi smo napravili jednu vrhunsku brusilicu, Amerikan, koja radi čisti kari od e, raznih hrana. Koja je hrana najgora za tanjir, da se ostavi? Najgora hrana za tanjir je mutna. Mutna hrana, majonez, znači sve ono što je neprozirno. Najlakša je voda, sirće, onda... Šta čovjek nikako da ne ostavlja u tanjir? Poslije janjetine, recimo. Treba pomacati svonu mast. A pa pazite, znači, e, to je isključivo povezano, e, mi idemo kontra ovim, e, kako se zovu, što prave, što prave ove spreve i, i, i, i ona čuda. Jamie da bi, Oliver. Da, ne, ne, ne, no, da bi oprali to bože tu, a to se ne može oprati. I onda će oni nama staviti razne patke, kako mi njima oduzimamo posle, na limbo me napadao, razumijem, preko javno, javnog medija. Limbo? Limbo ono za pranje suda e, za šest rupa. A dobro, vlasni klimbo. Najveće javnu, što ljudi još sada rade, misle da mogu tako da izliječe tanjer da ga peru ferijem. A što je ono? Gdje ljudi iz Vilabaha i ljudi iz Vilavive se takviče, a to su strašne gluposti, jer ti bez dobre njege ti tanjer ne možeš da opereš. I bez dobrog eh, kvalitetnog pristupa ti tanjer ne možeš da ozdraviš. I u tome se u tome čita taj I, i druga jedna stvar nije svaka keramika ista. Naravno. Znači ne možete vi WC šolju prat ferije za za tanji i obratno jer doći će do raznih nesprosledica ovaj može li veće šolja dobije karijes može Može, ali se to najčešće dešava u onom dijelu ispod onog e, gdje se šedi, sa unutrašnje strane, ono, uglu, u... tako i puca ono o... za što se čovjek drži rukama kad ne, povraća ne, ne, ne, e, e, prst, e, onaj dio najpolupar ispođe... poškoljka ti stoji na vrhu A hoću da kaže samo za tanjer, recimo, nije svaki tanjer, lijepo reče kolega, nije svaki tanjer isti. Ima neki e, tanjer koji lako prihvata rad na njemu. Ima neki tanjer koji počne da se krivi. A zaređe bi ga tada slomio. Ali opet ja kao čovjek koji radim na tanjeru moram da budem strpljiv, da razgovaram s tanjerom, da ga uputim ako je mali tanjirčić e, i moram da ga pridržim. To su tanjiri od kafe. Kako radi s tanjirima? Pa, to su najmanji tanjiri. Pa to su najmanji tanjiri, praktično tanjiri koji... Ništa ne znaju. Ništa ne znaju, jedna tela e, se prava, prepanu, prepadnu. prava, prepadnu se, hoće da bježi, jednostavno hoće da bježi iz stolice. Mene se dešavalo, tanjir od kafe uteče, uteče mi ispod mašine. Vili, ne mogu da radim. Ja, Jeste mi Vili rekao? Vili, ja radim na veliko Vili. E, znači, radim na velikim klozetskim šoljama. Napravio sam, na primer, najveću klozetsku šolju o, o obima e, guzice 6 sa 4. Znači, to, je, to je inča. 6 inča. 6 inča sa 4, to je 24 e, kubnih inča. Može da stanu i po dvije guzice na jednu šolju. Koliko je to nosivosti balege? Pa, mjereno možda našim ovaj, mjerama 5 do 7 in, ovaj, inča. I što ću da kažem, znači kad postavite, jer blizanci hoće zajedno na šolju jer jedu isto, piju isto, muž i žena, muži, žena isto, baba, deda, kanta, hoće neko s kantom da će di na šolju. Skanto na... za smeće. Da, da da vidi što je bacilo to, ono- to su ekstremni da, pa nije ekstremni da vidi što to je, su toponimi to su toponimi da vidi što moje dijete bacilo u kantu on nema vremena dok je na posa dok je na posa znači sjede za kantom I prebira. I prebira. Tako da je to prilike 12 inča. Može i dijete malo šogavo da stane, to je 3 inče dijete. Prilike to je ređe 17 inča. Ostaće ti bogom još e, 9 inča, a ne ovo je 6 puta 4 što sam ti rekao na početku. Znači još 9 inča može ući i mali mahagon. Praktično 9 inča. Imate praktično 9 inča slobodne teritorije. Jer pazite, to sad neko pominje virus i ispravno je što ga pominje. Znači, vi, vi, doktor Jerko, doktor, doktor Jerko. mi izdobor, znači, iz dvije različite budice, da oprostite, izlaze dva različita virusa. Ako, kojim slučajem, ovaj se zadrži duže od ovog koji isto sjedi sa njim, može virus da napane, ne daj Bože, anus ni otvor ovog koji je imao drugo, druge probleme, i tako se zatvara krug. Što doktor Jerkov kaže, to je vaš dobar prijatelj, oko ovih sad problema što imamo sa svjetskim... Kaj on kaže da se treba strogo pridržavati... Ovih pravila. Ovih pravila, te, prati se na tekuću vodu, znači na izvore da idete da se pije, pere. Eto, poštovani slučnici, u ovom dijelu emisije toliko o klozikim šoljama, o tonis papirima. Hvala vam, gospodjo... Hvala gospodine. gospodjo Vojka, puno vam hvala. Hvala vam. Eto, lagano se završava emisija za poslije The Books of Kings Dana. Na nama je da se još jednom zahvalimo na svim poklonima. Dobili smo jedan. <laughs> Znači, ali vredan. vredan. Dobro, dobili smo jedan, ali... Hvala. Dobili smo i pismo. Ovo je pravi poklon. Pravi. I osrca. Jedna i... lijepa mjera yes. se našla. I, ma vidi... I Guman Stefan se to htio da kaže. Stefan. Merci beaucoup, što se kaže nekako čovjeku kad ovako primi poklon bude Jeste. lijepo bude lijepo opet bude lijepo ali... shvati da nije 25 godina džabe radi e sad moš misli kako je ovima što što svaki dan primaju poklone na radna mjesta ili na radna mjesta satove e, e. kako je to lijepo za to se valja roditi ma rođendani nisu nešto prelijepi ne rođendan ona posla kad si e, policajac e, kad si ne znam ovaj, ova zanimanja i ovo je to su mitovi A pa nema veze, a što fali mitovim? Mene, Kad te neko časti, pušti me. Mene je ovaj, Ajde, na, mene je ovaj narod u Crnu Goru i ove okolne države isto žele. Pa i mene ih je žao. Ja ti da kažeš te razočara. Baš mi ih je I mene ih je žao, isto. Jedovi. A nije to, nije ta riječ tu. Nego? Nije, Nego. nije su jedovi, no mi ih je žao. Ne, zašto? Nema. Zašto, gaj? Nemaju, niđe nije su išli. Pa misliš da treba da idu? Ne? Treba da idu, nemaju da jedu, nema ovo, nema no. A pazi, najljepši prostor na svi. Ovo je ona azurna obala. Pogledaj kako mu se... Kako mu se... Ražali, ražali, vidimo su. Treba ti se ražali, ono. Uzmi umar, dajmo, vidimo, Šta ti je, već, su. Vidim, ti ispoče... Žami ovaj narod. Počeo da plače. Aj, već, ali li ni razlog da... Baš mi ga je žra. Vidimo, puno oči suza, bože ti. Što ti je, luda? Što ti je, gaj? Nije ovakav bio od kada ti... Ne, vrate, ti od kada si ti, to bi ja te ne znam tako. Ozbilja ima i ova partija nova, pravnog Tito, pravi partija. Tako se zove partija, pravnog, pravnog Tito. Sko, skorano. Za njim je ta okretoga <laughs> tkota. to je nego špisa. Da, da, da, da, da, no za koga, no za ti. Da, nema za koga drugog. Znači, pravnog Tito pravi, a kako partiju komunističku? Jes, jes. Postkomunističku. Hoće da odme para počupe se, hoće da, se unazad vratiti. Hoće da ga mrtvoga čereći. E, ja mislim e, da će pa- na cetinje da mu daju kancelariju. Kom, Eda? Njemu. A e, i treba mu da kancelariju na cetinje. Pravo, nuka, ti to. A pazi, čovječe, ti da se vrati SFRJ, kako bi to loše bilo. Ne bilo bi, znaš zašto bi bilo loše, jer bi opet za 20 godina... Pa, to te veri, kako bi to, sve bi se vratio nazad, i opet bi sve, sve opet... Ne zaslužuje ovaj narod ništa. Njemoj, Deo, nemoj, nemoj, nemoj, nemoj, ih je žao. Nemoj, Ali ovaj narod ništa ne zaslužuje. Nemoj ni titak. A što oni zaslužuju Če tamo iz Holandije, e? iz Belgije? A ono su budale. Pa dođu oni, isto su došli ovdje Koji kao, se, samo kao ukroforka, ne, ne, Oni su samo imali sreće pa da, da su ratovali prije 10 godina. Mislim, sreće, da sad ne ratuju. A nama se sve slomilo. Mislim, i mi nije smo srećom Crna Gora. Sve šta rade? Ali jesmo i mi malo ali nismo imali to iskustvo sad su grdno. nam uvarili virus uvarili su nam onda ono bombardovanje na čudo e, na, ono, ono, Znam, brate, ali... da se ljudi porazbolivaju i porazbolivali su se Znači, stvarno... Znači, kad se mene smuči, ne, kad onoga Solanu vidim i ono... Je li, je li živ ono? Solana. Poša je, e. ma, gdje je Poša? Poša je završio svoju... Odredu. Predstavio se.

Jer su i mučene su one milenijumima godina smo to mora, i to mora da I sad bi mi ispaštali emancipovani muškarci. Yes. Sad bi na nas dušili. Pa te ubije sisom po glavi iz čista mira, ti dođeš na posao, ona te gađe. Gađe te sisom. E, ubije te, slomi ti glavu. Ja ne, ne, ne, bi, ne bi valjalo to. A kako bi valjalo? Ja te gađala kad... Um, Kakva žena sisa? Igra kad po kakvim, pod, kak, pod kakvim sisama. Ne, boga mi nikad. Nema jesi li, jako jesi li, jesi li u kova glavu između sisa? Ne, ja, nikakva. Nema, nema ja puno toga. A da je pričati, jesi živio. A za, a za mene...

Ne, ima tebe gdje glava. Ma, čipuje sam, treba karike da promijeni. Tebe, tebe meka, glava, tebe meka glava bila, pa si lako moga da staviti. Ma, meka, da ću se vidi na onaj... Kako je to napravljeno, žena da ima velike vol... sise, a čovjek dlake na prst. Kako? Da se ne bi zalijepili jedno za drugo kad vode ljubav. Jer te dlake su kao brana, jer ovako bi se zalijepio. Ima, se ga ne zove, se ga brana ne zove. Brana, zvao se te brana ne, Crnčević. Brana Ono je film. A gdje je onaj velikan srpskog knjiga? E, ja njemu propadaju, ja poće. Nije, boga me, gledam ga ja po televiziji. A strašno se Neću šekira. ti se onaj... Šekira se strašno, reka je, mene propade ovo, poginulo po milijard ljudi. Malo li je... Mene ovo propade ništa. Malo li je jagnjadi po, po Njemu je bitno da ima da izije. Malo li je jagnjadi izije. On je A gdje je bila naša komunistička oligarkija koja je bila prije 30 godina? Evo ih i dan danas. Su li danas tu? Jel ti? Mila, jel ti? Mislim je na Mila. Mislim je na Mila, jel? Ne, no, mislio sam nešto su jeli isto. Jedniće je brigade. Jedniće je brigade. A oni su bili blaženi. Ajde, ja vi su blaženi. Oni su pošli kada nisu ni bili tu. Hoćete li ide moće? E. Najveća šteta na rodu od onih je bilo što su dobili yes. kolesterol, što su išli yes. fond za to poslije da se liječe o našem Ja neće brigada što su ih nazvali. Ajde, znači, došao je Milo, sve to i, i momi samo se vedeti, ajde, ajde yes, polako. Yes. I oni su pošli. Sa, bez jao. E, ne, ne, su vadili pištoni. Ništa, ništa, ništa. A imali su? Čuš imali. I od, napravili se kapitalisti. Od komunisti. I to visoki. Visoki kapitalist. Svaka čast. Ja sad popaj planiram za novu godinu da, da ne idem više da u Znaš, ne, ne, da, da, da prdiš. Ne, što si si ti po kondiriju? A nije, kako? Po, po kondiriju. Nisu me zvali. Ne može bavat! Prica. E, što mi, za, dobro si mi reka na kraju misli je stvarno... Što ne režiraš jednu predstavu, pozoriš, pa, ovaj zaški dom. Oću jednu. Što ne uzmeš, glumci bi igrali s tobom, neku predstavu. Ja ću ti glumiti, brate. Mm, Evo, bez par dinara. O? Ti znaš da je mene horonar 1000 €. I za to za reklamu. Za reklamu. Za 5 sekundi. Za 5 sekundi. Ajde, Što ćemo da radimo? Ti režiraj, ja ću ti nositi. Ti budi produkcija. Ja ću produkcija, neke glume Petrolevom zonju gora. Zonju gora, dosta. Pa dosta. Dosta, brate, dosta, brate, prekurlaj. Pa Koliko bismo samo para... Da napravimo nekurne da pravimo komediju. Da u nebesnu komediju, da idemo po ovih sela. Da matimo pare. Od Vatroslava Nušić. Možemo i tako. Dobro, dobro bismo tu da se zajebavamo, a, gor? Strašno bi se mi tu zajebavali, do, i strašno, to bi puno bilo. I pa onda nešto progovoriš i oni u deliriju. Jes, jes. Hoćemo li tako? E, tamo rečeš vidi gole, a, a, oni u publiku u prvi red, i oni... A, a, a, Ne, samo rečeš vidi, vidi gole, e, žena. A, a, a, a, a. Kakvi pivo. Samo ne bacamo tih šala. Ne, ne bacili bismo tu jedno 10-15 šala, dosta je. Ovo čuvaj u arhivu organizacije. I platiš, tu i tu, tu i tu, Джетието. Ајмо до. Ајмо до. Ајмо до. Јас сме Армадовар, разбираш. Армадовар. Ајде здраво, драги слушајци.